вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці калі задацца пытаннем якога палітыка за ўсё сваё жыццё мы бачылі у тэлевізары найбольшую колькасць разоў адказ будзе наступны ясера арафата хоць Пры гэтым далёка не кожны з нас ведае, хто такі арафат і чаму мы мусім надаваць яму столькі увагі. Але вось настойлівая прысутнасць гэтага чалавека ў нашым жыцці скончылася. І гэта важкая нагода адказаць на ўсе незразумелыя пытанні. Сёння мы зробім гэта разам з маім калегам, віленскім журналістам і палітолягам Віталём Каракорскім. поўнае імя гэтага чалавека Мухаммад Абдул Рахман Абдул Рауф Арафат Кадва Хусейні. Ясір гэта пазнейшае імя, якое азначае лёгкі. Чалавеку было 75 гадоў. Ён на доўгі час стаў лідарам палістыны і сімбалем змагання палістынцаў за незалежнасць як у нас на мінулым рэферэндуме лёзунг за Беларусь азначаў за Лукашэнку, так і ў іх за палістыну значыла за арафата. Хоць да рэальная беларуская беларусі наш лідар сваю краіну не вядзе з тым самым поспехам, з якім арафат не вёў сваю аўтаномію да незалежнай палістыны. Тым не менш, як і Лукашенко арафат карыстаўся ўсенароднай падтрымкай пасля ягонай смерці над палістынай навісла невырашальная праблема лідара і гэта таксама вельмі падобная сітуацыя да той якая склалася ў беларусі цягам сённяшняй перадачы мы пераканаемся што такіх падабенстваў увогуле шмат Якім чынам чаму так многа заўсёды было арафата ў нашым інфармацыйным полі. Я думаю справу ў асобе самого ясера арафата. Ну мы дык бачылі так доўга арафата, таму што ён вельмі сябраваў савецкім саюзам. І без савецкага саюза без дапамогі савецкага саюза без мільёнаў і без зброі, якую савецкі саюз даваў арафату, можа гэтага феномена і не было бы. Выглядае, што і арафат гэта прадукт ссср як і іншыя харызматычныя лідары кшталту кубінскага дыктатара Фіделя Кастра альбо гадаванца і апалягета савецкіх парадкаў Александра Лукашэнкі. Савецкі саюз сышоў, але засталіся апошнія партызаны ягонага войска і ягонай ідэалогіі. Праўда, арафат вылучаецца з названага шэрагу сваёй ці то беспрынцыпнасцю ці то манеўровасцю. Што цікава, калі не стала савецкага саюзу, ён адразу пачаў сябраваць з амерыканцамі, з развязам з францыі асобна але калі на экранах наших тэлевізараў ён з'явіўся дзякуючы свайму сяброўству з савецкім саюзам дык жа і пасля распаду ссср ён з экранаў не знік не знік таму што ну пайшоў тады так званы мірны працэс імітацыя працэсу ён атрымаў нобелевскую прэмію за то што ён падпісаў умовы осла і прэмію далі за подпісы не за рэалізацыю гэтых умоваў, а за подпіс. Умовы, як ты ведаеш, не рэалізованы, няма міру на блізкім усходзе. Гэта такі быў аванс. Ну Я не ведаю, ці можна даваць нобелевскую прэмію авансам, вось яму далі. І ён добры актор, ну, ён вельмі добра зразумеў піаравскую частку палітыкі. Інтуітыўна ён гэта вельмі добра ведаў вот гэта хустка клятчастую хустку арафата так і называлі арафатаўкай мы бачым зараз як у палестынскай аўтаноміі ідзе працэс складаны хто будзе ўзначальваць аўтаномію няма лідара як усе аўтарытарнага тыпа кіраўнікі ён знішыў вакол сябе ўсё палітычна і я упэўнены і фізічна канкурентаў знішчаў Вось. І ёсць такія бюракраты ў цывільных строях, якія не сымбалі. Хто зараз гэтую хустку этую шапку манамаха надзене? Няма. Радыёвабода вострая брама. Героі сённяшняй перадачы Лукашенко і Арафат падабенства іхнага лёсу стылю кіравання і ўсенароднай падтрымкі. У перадачы бярэ ўдзел віленскі журналіст Віталь Каракорскі. аўтарытарныя і харызматычныя кіраўнікі звычайна вялікія містыфікатары і пачынаецца іхная містыфікацыя з таямніцы паходжання кожны палестынец ведае што арафат палестынец які ён палестынец он нарадзіўся ў каір але ён узначаліў так званую палестынскую справу і пры гэтым ён яшчэ добры бізнес гэтага рабіў ён атрымліваў да апошняга дня грошы ад амерыкі ад Еўропы ад Ізраіля Ізраіль даваў грошы каб быў гэты самы мир быў гэты працэс палістына гэта вельмі бедная краіна народ палістыны вельмі бедны народ а ясер арафат ён быў вельмі багаты чалавек і зараз ніхто не ведае дзе ягоныя рахункі пасля таямніцы паходжання таямніца грошай ці рахункаў. Гэта другая характэрная рыса аўтарытарнага кіраўніка. Кажуць, прэзідэнцкі фонд лідара Беларусі перавышае дзяржаўны бюджэт. Але ніхто не ведае, што гэта такое насамрэч. Сам першы прэзідэнт час ад часу выдаткоўвае сродкі, падкрэсліваючы, што бярэ іх не з дзяржаўнага бюджэту, але адкуль не кажа. Цяпер пра рахункі Лукашэнкі гаворыцца ўжо і ў акце аб дэмакратыі ў беларусі. Натуральна, сам прэзідэнт будзе казаць, што ягоны фонд гэта грошы беларусі. Але прыклад арафата паказвае, як лёгка ў гэтай справе змяняюцца акцэнты. Грошы, якія ўчора былі грашыма палестынскай аўтаноміі, сёння аказаліся грашыма арафата і ніхто не ведае, дзе яны. Перадумова такіх хітрыкаў гэта наяўнасць усялякіх пазабюджэтных фондаў і адсутнасць грамадскага кантролю за імі. нарэшце трэці атрыбут дыктатара гэта таямніца ягонага сыходу. Харызматычны лідар ніколі не пакідае гэты свет так, як звычайны чалавек. Ягоная смерць аплеценая сакрэтамі і ніколі не бывае годнай. І смерць арафата не вынятак з гэтага правіла. Колькі дзён мы назіралі падключанага да медычных апаратаў палестынскага кіраўніка але толкам нічога зразумець было немагчыма ёсць такая думка что менавіта таму такі доўгі час не адключалі гэтыя апараты ўсе спадзяваліся што ён яшчэ скажа што-небудзь пра гэтыя рахункі Арафат для нас чалавек з тэлеэкрану І калі так навязліва і часта паказвалі рэпартажы пра апошнія дні ягонага жыцця, было адчуванне, што не ўсё чыста ў гэтай гісторыі. Быццам яго наўмысна хацелі прыбраць. І сам арафат у часе пераезду ў францыю выглядаў неяк неадэкватна, як чалавек жывы, але пазбаўлены волі. І дыягназ яму ніяк не маглі паставіць, а калі паставілі, дык выглядаў ён на адчэпку як наша беларуская сардэчная недастатковасць, якую ў нас найчасцей ужываюць, калі сапраўдны дыягназ невядомы або калі доктар хоча схаваць свае памылкі, а потым блытаныя паведамленні, то ён у коме, то не ў коме. калі ўвесь свет так уважліва сочыць за здароўя марафата, які ўтрымліваецца ў салідным вайсковым шпіталі ў інфармацыйна адкрытай францыі, а разам з тым ідуць такія супярэчлівыя паведамленні, дык усё гэта пачынае нагадваць гульню, як і развагі пра тое, дзе арафата пахаваць у тым часе калі ён яшчэ жывы і паводле некаторых паведамленняў паміраць не збіраецца каму быў выгодны сыход арафата я не думаю что гэта зрабілі ізраильцяне тому что як палітык ён для ізраіля памёр прыблізна два гады таму калі залівалі і шарон ізраильскі прэм'ер сказаў что гэта не партнёр а что там у палестынскім кіраўніцтве рабілася ну хто яго ведае я только скажу что это элемент мистыфікацыі быў до апошняй хвіліны ну памёр не памёр і зараз пахаваюць у ерусалімскай земле привезлі там пяску з ерусалим пахаваюць часова яны кажуць Я хочу спыніцца на гэтым часовым пахаванні. Дакладней на атмасферы падвешанага стану, у якой звычайна і ствараецца феномен аўтарытарнага кіраўніка. Усё грамадства павінна існаваць у коме, а харызматычны лідар выйграе выбары, указваючы на стабільнасць. Ён не кажа пры гэтым, што гэта стабільная кома. Беларусь таксама не зусім дзяржава. Усе атрыбуты нібыта ёсць, але сама будучыня сродкамі прапаганды пакідаецца пад пытаннем. Лукашенко ўвесь час стрымлівае натуральны працэс да афармлення беларусаў у паўнавартасную нацыю, такую як палякі або французы, а Беларусій у паўнавартасную краіну. І гэты падвешаны стан адзіна магчымае асяроддзе для ягонай палітыкі, такой, якая яна ёсць. падвешаны стан у беларусі быў сведама сфармаваны праз рэферэндумы думаю большасць народу так і не зразумела навошта было надаваць дзяржаўны статус расійскай мове прынамсі большасць не задумлялася пра тое што такі статус вядзе да выгнання роднага слова з усіх сфераў грамадскага жыцця што ўрэшце і адбылося гэта былі крокі да становішча не зусім дзяржавы і не зусім нацыі Падобную палітыку праводзіў у Палестыне і Ясер Арафат. Ён не імкнуўся да стварэння палестынскай дзяржавы і палестынскай нацыі, падтрымліваючы іх у такім вось недаробленым і не зусім зразумелым стане. Усё роўна калісьці павінна гэтая дзяржава палестынская ста дзяржавы. Ізраиль мне здаецца зацікаўлены каб была б держава і кіраўніцтва державы было падказнае за гэтую державу але рафату был патрэбен сам працэс у 2000 годзе ізраильскі прэм'ер барак амаль што цалкам аддаваў палову иерусалима і увесь заходніх бераг і гэтак далей гэтых далей перамовы ішлі ў камдэвідзе а ён не ўзяў не захотел ему не патрэбна была гэтая держава вось працэс гэты хаос грошы ідуць а дзяржава гэта адзіны і празрысты бюджэт грамадскі контроль параўнанне з беларускай сітуацыяй зусім яскравая і там і тут імітацыя працэсу там імітацыя працэсу будовы дзяржавы палестынскай і імітацыя мірнага працэсу з ізраіля А тут імітацыя працэсу аб'яднання з рассеяй ёсць саюз і няма саюз і тое ж самае мэта нішто рух сустрэчы падпісання папераў там парламент не парламент і нічога і няма гэтага аб'яднання колькі гадоў нічога няма і няма не будзе не патрэбна калісьці дыктатары будавалі моцныя дзяржавы сталін гітлер а сучасныя дыктатары яны вось такія яны імітатары імітуе працэс гэта тое агульнае што <laughs> ёсць у лукашэнкі з арафатам а радыёвабода вострая брама. Героі сённяшняй перадачы Лукашенко і Арафат. Падабенства іхнага лёсу стылю кіравання і ўсенароднай падтрымкі. У перадачы бярэ ўдзел віленскі журналіст Віталь Каракорскі. Усё ж такі ў чым гэты феномен, калі адзін чалавек на працягу многіх гадоў магнетызуе масы. Прычым поступу няма, краіна ўвесь час у падвешаным стане, а народ галасуе за тое, каб ніякіх пераменаў не было. Палістынцы з пакалення ў пакаленне бачаць, што нічога не змяняецца ў іхным жыцці і не жадаюць, каб нешта змянілася. Але змены тады ўрэшце надыходзяць самі біялагічным парадкам яны для народу як раптоўны выбух вось адказ на стабільнасць якая трымаецца на адным чалавеку народ па сутнасці ніяк не можа не толькі паўплываць на свой уласны лёс але ён не можа нават прагназаваць калі адбудзецца гэты выбух арафат памёр что будзе цяпер будзе хаос мне здаецца што ён будзе больш чым быў хаос Таму што тыя якія ўжо прыйшлі тыя бюракраты ў цывільных строях яны не маюць той харызмы арафатавай зараз няма такой фігуры якой быў арафат і на ўсю палістыну стаіць знаёмае пытанне а хто калі не ён а можа каб працэс будавання дзяржавы перастаў падмяняцца імітацыяй гэтага працэсу і не трэба ніякага харызматыка а наадварот трэба каб стварылася сістэма падзелу ўлады на моцныя і незалежныя кампаненты а ніводная з сучасных найбольш развітых краінаў не мае харызматычнага лідара, які згроб усю ўладу ў свае рукі. Інакш кажучы, няма сэнсу замяняць дрэннага лукашэнку добрым лукашэнкам ці тым, хто непазбежна ператворыцца ў лукашэнку пры такой сістэме ўлады тут можна толькі змяніць усю сістэму ўлады цалкам. І можа быць, у палестынцаў якраз з'явіўся шанец зрабіць такі крок на шляху поступу і цывілізацыі. Урэшце нас не можа не хваляваць падобная перамена ў Беларусі, калі б яна не настала. я скажу так вось пэўны час будзе хаос барацьба за ўладу натуральная справа а потым напэўна ж будзе гэта дзяржава палестынская увогуле справа добрая калі калектыўна калі ёсць выбарнасць калі гэта ўсё будзе але што гэта будзе адразу вось заўтра дык так дакладна не калісьці будзе напэўна я спадзяюся што будзе таму што гэта добра ўсім але зараз я магу прагназаваць толькі хаос далейш напэўна і сыход лукашэнкі калі б і ў якой бы форме ён не адбыўся, таксама прывядзе да хаосу. Бо калі ўся ўлада ў адных руках і калі яна з гэтых рук выпала, яе па ідэі мусіў бы падняць іншы суб'ект палітыкі, такі ж усемагутны, як Лукашенко. Але дыктатар паклапаціўся, каб такіх асобаў не было каб былі дашчэнту аслабленыя партыі, каб быў абсалютна аморфны і бязвольны парлямент, каб суды не ведалі, што ім рабіць, калі няма загаду прэзідэнта. Словам, увесь парадак трымаецца толькі на адным чалавеку. Радыёвабода, вострая брама герой сённяшняй перадачы лукашенко і арафат падабенства іхнага лёсу стылю кіравання і ўсенароднай падтрымкі у перадачы бярэ ўдзел віленскі журналіст віталь каракорскі у пару гадоў таму мы ўжо спрабавалі ў вострай браме вырашыць араба-ізраільскі канфлікт. Ты тады казаў, што Ізраіль павінен стаць еўрапейскай дзяржавай, з канстытуцыяй, з роўнымі абавязкамі для ўсіх грамадзянаў і з меншай роляй рэлігіі ў жыцці краіны а палестынцы павінны перастаць выхоўваць дзяцей у антыізраільскім духу і замест таго, каб траціць грошы на тэракты, заняцца будаўніцтвам сваёй уласнай дзяржавы палестыны. Ізраіль, колькі я ведаю, хутка, можа праз месяц атрымае канстытуцыю яны напэўна <laughs> слухали наша перадача что-то ты жыць палістыны так ўсё э, змянілася пасля смерти арафата і что на уроках матэматыкі дзеці больш не складаюць 2 плюс 3 бацька з братам забілі 5 ізраильцянаў по-ранейшаму палістынскія дзеці выхоўваюцца ў такім антыізраильскім духу ізраильской прапагандзе это гэта ёсць нічога не змянілася а першы погляд палестынская аўтаномія з яе насельнікамі зусім не падобная да беларусій і беларусаў. У культурным і этнічным пляне гэта сапраўды так. Але сёння і ў Беларусі ў палістыне дамінуе іншы плян палітычны. Якраз палітыка двух харызматычных лідараў Арафата і Лукашэнкі амаль ідэнтычная для іх найважнейшы працэс, а не завяршэнне будаўніцтва нацыі і дзяржавы. Чаму так адбываецца? Таму што лёс такога кіраўніка становіцца лёсам усяго народа. А гэта значыць, што уласнага лёсу ў народа ў такія перыяды гісторыі няма. Народ мала што ведае пра сваё рэальнае становішча, народ не можа ведаць, што з ім будзе заўтра. І калі гэтае заўтра надыходзіць, народ апынаецца ў сітуацыі хаосу. не павінна падманваць нас і тое, што палестынцы жывуць у стане вайны, а мы беларусы, так бы мовіць мірныя людзі. Калі прааналізаваць рыторыку першага прэзідэнта, мы пабачым, што гэта цалкам ваенная рыторыка. У нас шмат ворагаў і знешніх і ўнутраных. Наша ідэалогія гэта ідэалогія штодзённага наганяю і жестачайшага кантролю за пасяўной ці ацяпляльным сезонам. Іншымі словамі, мы таксама жывем у атмасферы боязі і вайны. Нарэшце апошняе, што варта адзначыць у беларуска-палестынскіх паралелях. Той хаос, які наступае ў краіне пасля сыходу харызматычнага лідара, у подвешаным стане недоробленной нации и державы не может быть переодолены силами этой державы. У палестинской ситуации его будут переодолевать иншие краины опекунки. Напевно, то же самое будет у подобной ситуации отбываться и у Беларуси. Але краины опекунки бывают разные, и далеко не у всех из них дбают про планетарную гармонію, а тым больш пра інтарэсы беларускай нацыі. Недаробленая дзяржава і нацыя цалкам могуць стаць арэнаю для чужое карыслівасці і інтрыг. А гэта значыць, што чым глыбейшы аўтарытарызм, чым больш ён стабільны, тым больш нечаканым можа аказацца свет, у якім мы прачнемся заўтра.